Bring aspir ki senapa kowe, Gong? Marai. Marai apa? Ngabani jenggleng ngono apa? Nggih. Marai malah medeni. Mboten. <laughs> Mboten iki kersane pripun to? Pocong dijenglengke Asmarandana nganggo jenggleng. Niki we pangkur nganggo jenggleng. Kersane pripun to? Lho kok kersane pripun? Aku iki ra bisa maca kahanan. Lho pripun kok mboten iso maca kahanan niku? Dek kaya dalang ucapmu nganggo lir barang. <laughs> Anak buahe dalang ya sithik-sithik son dalang. Ya nek Ji apik kersane mau. Kersane pripun kok ngangge jenggleng. Ya ta. Jenggleng kuwi jarwa dosoke jeng karo gleng. Nah. Jeng niku napa? Jeng karo gleng. Jeng ki ngajeng, gleng ki mengkleng. Oh. <laughs> Sing wekleng-wekleng sinten? Lah iki iki pepeling wong nak nyang arep dadi pengajeng pangarsa pimpinan kuwi ora kena menglang-mengleng jujur gitu to ora kena srengang-srengeng luweh-luweh duwe simpenan barang ngono kuwi <laughs> gayane semuci suci kuwi yoga-yoga do nguyunget kaya aku ya patah waktu kowe <laughs> ya nek akeh wong lumasa kene semuci suci Ya, si nembang mau siapa? Ya, toh. Si nembang siapa ini mau? Ya, Mbak Nur, toh. Jenengnya siapa, Ganepe? Nurhana. Nah, kurang. Nurhana Hadi Wijoyo. Ah. Ya, dah. Lambai, Hadi Wijoyo sekeng sinan, ya, ku? Meneng. <laughs> Ayo, terus, ke. Yen memajak yen memacang mung nganggo janur kuning tak kudangi anake kuwi mung kuwerti wertine pripun niku Oh iya gaya-gaya lulak-lulak kuwi jane iki mudeng ora karo iki. Oh mulane lulak tekon ora oleh. Memajang kuwi saka tembung pajangan. Mula ana perumahan sehat ya ta. Hiasan sing apik kuning kuwi lambang kejayaan, lambang keselamatan. Contone yen kuwi arep gawe kae janur kuning pamrih ben selamat. Kuwi yen memajang mung sarwa janur kuning kuwi rungokno nek aku omong kuwi rungokke to. Malah do keplek. Ah ya wis. Semareke <laughs> bagong kok. Iya to. Ora bener. Memajang nganggo janur kuning ana wong sing ora ngerti perumahan sehat, rumah sehat. Memajang nganggo ana kelambi kaya ngarep nggon candhalke nggon kae pekarangan. Wah, wong kono wong lanang ngumbahke jarike sing wedok roke. Ah. Bar kuwi kebutke jaring nang ngarep omah. Lah ku ya wah wis jan. Ki Mas dobleh. Hmm. Nura bener. Ke jengkleng, gitu. Ngono kok ana sing ora seneng jenenge dokter Andres Sucemplon. Niki pegati Mas niki nek wong pun apik-apik garap ngaten nek njur dagelan niku jenenge mangke pelawak niki mboten kelenengan. Niku senenge kepanganan. Senenge mangan. Ah ngerti tegese cemplon to. Cembi anak wedhus. Nggih. <laughs> tembung cempe ya to. Plon kuwi. Plon kuwi ya panganan dadi anak wedhus iki gawene mangan mulo ya. <laughs> Kowe upama sing nembang Nurhana Hana iki cengkok genah. Kuwi rungokno no, kowe iki ya weruh sinden matamu melirik tok wis. Nah, aku iki gatek iki direspon ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Kuwi nak Nur kuwi tembange kuwi duwe cengkok. Kuwi gender iso nuntun. Lan jenengan nggih saya mau mai tutok kok Pak Bos. Nek mai tutok piye? Dadi bos ki ya piye ne nyontoni anak buahe sing apik. Aku ki jane ya arep nyontoni. Ning samar yen suaraku ki apik dadi engko ndak malah. Suarane kaya black diseret. Oh lah kuwi ya yoga njaluk kaliren selawase. <laughs> Lah ya ngawur wae. Lah contone ngene. Jajali sak niki. jengkoke ya pacitan ahaan sarwi i, dicontonen. Kuwi dicontoh kuwi. pancen yoga rung tau ngemut kala jengking. Ah. Awang sora kok ngono kok. Ana ah, ora ya didi lantaran kowe iso udut. Swara elekna dadi lantaran kowe iso udut macem-macem. Ya jal mantowi. Jajal contone nggon kuwi iso ra Jajal ayo, kaya ngopo suaramu li ngenyak aku dik temenanan. iki cekoke lugu kok. Eh, jajal. piye kan. Kuwi ya gorong tau mangan kolak serandal nak kuwi. Bener ora kuwi ya kaya ngono kuwi. Toh, yen aku sing nembang kowe sing nembang malah di banyoli. Nah, sentimen kok. Ha, ah, yen nak nur eh, diape-ape. Ya wis saiki gawe tentreming swasana ademing nala para yoga pengerawit iki ben seneng ya Nur kon muni meneh. Nggih dibalek ke tengah anu Mbak Nur meneh mawon, Pak. Ha nah, sekono Nur ayo Nur. Yo sing apik saiki. anyar ya. Enak eh, ta nek wedhus mesti serik awe. Iki jenenge ngrusak seni iki nang kene iki. Mboten kereng rusak ta niki. Eh, ora ngerti tegese seni apa ora. Seni iki sentuhan norani. Menungso kuwi perangane ana telu, raga, pikir, jiwa. Raga pakananing sego, pikir pakananing buku tegese saka sinau. Jiwa kuwi kudu ngresik ya kuwi kudu gegulang nyang agama. Ana ngono ki mau sengak kok nggo randing barang. <laughs> Ayo. Panas sudah. baik. Iya wis ora urus. Wis ora arep gagas aku. Ha isine ming moyoki tok. Ayo terus nurururururur. Natia